القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم O ti koji si iskušan, umrije ćeš i biti obračunan za svoje stare stavove. Zašto si ih promijenio? Zašto si se preokrenuo? Zašto si se promijenio i okrenuo? Bio je zadovoljan sa malim, a sada želi život bogataša i oni koji žive u izobilu, raskošima, kulama i tako dalje. ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم نحن الذين Zašto, o Allahov robe? Zašto si promijenio svoj put? To je samo jedan put i samo jedan menheđ pravac je ispravan pravac. Famada ba'da al-haqi ila illa ad-dalal? pa šta je nakon pa istine do zabluda? Dragi brate, istina je jedna, stoga ustraj u svome menheđu. نحن الذين بنينا Od Ebu Edris el Haulanija rahimallahu ta'ala se prenosi da je rekao Draže mi je da u mešđidu vidim vatru koju ne mogu ugasiti Draže mi je to negoli da vidim novotariju koju ne mogu promijeniti Zato, dragi brate, drži se onoga na čemu je bio Selefu Salih i udali se od novotarija i novotara. Budi na jednom putu, putu sunneta i nemoj se okretati. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأرض Kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kada bi se rob posvetio Allahu subhanahu wa ta'ala hiljadu godina, zatim se od njega okrenuo jedan trenutak, ono što bi izgubio u tom trenutku bi bilo veće od onoga što je stekao za hiljadu godina.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 A zatim, draga braćo, Započeli smo ovaj ciklus predavanja na temu put ka oprostu milostivom gospodaru. Govorimo uz Allahum subhanahu wa ta'ala pomoć o osnovama koji se mu'min vjernik treba pridržavati na svom putovanju ka Allahu subhanahu wa ta'ala i ka ahiretu. Jer je ovaj dunjaluk u stvari put. Ovaj dunjaluk predstavlja putovanje kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame kada kaže zaista je moj primjer na ovom dunjaluku poput primjera čovjeka koji je stao u hlad drveta, odmorio se i zatim nastavio svoj put. Na prošlom predavanju smo govorili o prvoj osnovi koja je glasila na tebi je da kreneš, a on će upotpuniti dok večeras uz Allahumu dželja vala pomoć govorimo o drugoj osnovi koja glasi budi jedan jedinom na jedinom, na jedinom putu. Ova osnova, draga braćo, predstavlja rezime govora o putovanju ka Allahu subhanahu wa ta'ala i ahiretu. Budi jedan jedinom na jedinom putu stići ćeš inša Allahu ta'ala. Budi jedan. Šta ovo znači, draga braćo? Šta znači ove riječi šejha budi jedan? Kaže šejh hafidhahullahu ta'ala. Dragi brate, da li u današnjem vremenu, u našem vremenu znaš čovjeka s dva lica? Ja, kaže, ne znam. Većina ljudi danas ima deset lica, a ne dva. Šta više ima oni koji imaju 20, 50 i 100 lica. Dakle imamo stolišnjaka, dvolišnjaka gotovo da i nema. Gotovo da više i ne možeš naći dvolišnjaka. Gdje su oni iskreni koji imaju samo jedno lice? Gospodaru naš, učini nas od tvojih iskrenih robova. Da, draga braćo, često nađeš insana s tobom u mežđidu. Njegova noga je uz tvoju nogu, rame uz tvoje rame i njegova glava pored tvoje na seđdi obraća se svome gospodaru i moli. Šapuće najlepše riječi, a onda kada izađe iz mežđida, izlazi s drugim licem. Kada uđe u svoju kuću, kod svoje žene i djece, ulazi s trećim licem. Na poslu s četvrtim, kada je u kontaktu sa stranim ženama, to je žene koje, kojima on nije mahrem, blag i dobar, sa petim licem, a kada je u kontaktu sa ljudima, namršten sa šestim licem, kada se pak obhodi prema pretpostavljenim i onima koji su iznad njega, poput direktora i tome slični, sa sedmim licem, sa siromašnim i slabim, sa osmim licem, sa devetim, desetim i tako dalje i tako dalje. Dakle, ko si ti? Ko si ti o obožavavcu lica? ko je tvoje pravo lice? I dokada ćeš oblačiti jedno i skirati drugo lice? Dokada ćeš biti varalica? Zar ne znaš da Allah žele o Ala vidi sva lica? vidite i ovdje i tamo, vidite sada i sutra. Vidiš vlasnika, dragi brate, mnogobrojnih lica kada se razboli sa jednim licem, kada je zdrav s drugim licem, kada osiromaši sa jednim, a kada dobije i metak s drugim licem. Vidiš ga kada preuzme kakav položaj kako širi fesad na zemlji i kida rodbinske veze, a kada je podčinjen, onda je ponižen, ništavan, munafik. Vidiš vlasnik ovih lica kako se ne stidi Allah subhanahu wa ta'ala, a on uzvišeni ga vidi na svakom mjestu. Dakle, ko si ti, o brate? Odgovori na ovo pitanje. Ko si ti i koje je tvoje lice? Koja ličnost je tvoja ličnost i koji put je tvoj put? Zašto živiš s 20 lica, 20 boja i 20 puteva? Zar se ne stidiš Allaha subhanahu wa ta'ala, a on te vidi? Dragi brate, budi jedan budi vlasnik jednog lica koji ide jednim putem. Koje je to lice koje želim tebi? Želim ti lice roba, da budeš rob. Rob koji čini ruku, seždu i uči Kur'an i ponizno dovi Allahu subhanahu wa ta'ala. Takav rob budi u svojoj kući, sa svojom djecom i ženom. Budi na ulici sa ljudima. Budi takav gdje god se našao, u bilo kakvom stanju i uslovima. Budi rob u svakom, u svakom stanju. Dragi brate, kada ti dođe razgoličena žena radi neke potrebe, vidimo te kako se sa njom obhodiš blago, lijepo i ljubko. Vidiš li ti tada svoju blagost? Vidiš li tu tvoju ljubkost? Zašto takav ne budeš sa svojom ženom, a ona je preče, preča tome? Zašto se tako ne obhodiš sa saputnicom tvoga života i majkom tvoje čeljadi? Da, Rob je onaj koji se prema svojoj ženi obhodi blago, nježno i ljubko, a ozmina lica strankinjom sa ženom koja mu nije mahrem. To je ono što se traži. Tako bivaš rob Allah subhanahu wa ta'ala. Ja želim od tebe, dragi brate, da budeš rob Allah subhanahu wa ta'ala u kući. Rob Allahu u mežđidu, rob Allahu na ulici, rob Allahu na poslu, rob Allahu tamo gdje te ljudi znaju i rob Allahu kada se osamiš i ne vidite niko drugi do Allah subhanahu wa ta'ala gospodar svih svjetova. Jer Allah Jalla wa ala, koji te vidi ovdje, vidite i tamo. Zato se stidi, postidi se da te vidi s drugim licem. Budi jedan, a ne deset. Ne budi vlasnik dva lica. Budi rob samo Allahu subhanahu wa ta'ala. A kada ovo kažem, kada kažem budi rob Allahu subhanahu wa ta'ala, ne ciljam da uvijek budeš ponizan. Ne, već da postupaš shodno obudijetu, shodno robovanju. U kući muškarac koji se brine o svojoj porodici i odgaja je. Na poslu iskren pa makar ga niko ne gledao. Na ulici vodi računa o svojim postupcima jer ga Allah vidi i tako dalje i tako dalje. Dakle, kada kažemo, draga braćo, budi rob Allahu subhanahu wa ta'ala, ne ciljamo da uvijek budeš ponizan, ponižen i tako dalje. Ne, ne, ovo meqamul ubudije, mjesto ubudijeta, obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala, od tebe ponekad zahtjeva da budeš blag i dobar. Ponekad od tebe zahtjeva da budeš žestok i grub. I tako dalje, i tako dalje. I takav je bio postupak Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam, koji je bio najbolji rob svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato kaže žele vala, Allah subhanahu wa ta'ala, koji na puno mjesta, kako kako vam je već poznato, postiče na blagost na lijepo obhođenje, na lijep ahlak i tako dalje. Vidimo kako u određenim prilikama Allah subhanahu wa ta'ala naređuje strogoću, naređuje žestinu. Kaže Jalla wa ala, Ja ejuhan nabiju, jahidil kufara wal munafiqina, wagluza alejhim. O vjerovjesniče, o poslaniče, jahidil kufar, bori se protiv nevjernika, wal munafiqin i protiv munafika waghlud alejhim i prema prema njima budi strog prema njima budi budi strog prema onima dakle protiv kojih se boriš kaže dželle vala opisujući poslanika sallallahu alejhi ve selleme i one koji su povjerovali sa njim Muhammedur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم Muhammed je Allahu poslanik a oni koji su sa njim su žestoki prema nevjernicima, a samilosni, a samilosni među sobom. Dakle, to lice, dragi brate, lice obudijeta, od tebe ne, nekada zahtjeva da budeš blag i dobar, nekada žestok, nekada ozbiljan i tako dalje i tako dalje. To ne znači mijenjanje lica. To je uvijek ono jedno lice koje u svakoj situaciji traži zadovoljstvo svoga gospodara subhanahu wa ta'ala i odnosi se onako kako situacija od njega od njega dakle zahtjeva. Stoga budi Allahov rob. Budi Allahov rob u obhođenju sa muškarcima i ženama, sa bogatim i siromašnim, sa malim i velikim. Budi rob i svoje ruke i noge stavi u srebrne okove šerijata da bi se oslobodio ubudijeta, robovanja nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Vodi računa o naredbama i zabranama i budi onakav kako Allah traži o tebe. Živi onako kako Allah voli da bi bio, da bi bio rob. Budi jedan, dakle, budi rob Allahu subhanahu wa ta'ala. Budi jedan jedinom. Budi dakle jedan jedinom. To jest jedinom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ta'isa abdu dirhem. Ta'isa abdu dinar. Ta'isa abdu l'katifati wal khamisa. Ta'isa abdu l'mar'a. Ta'isa wan takas wa idha shika falan tukiš. Kaže sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kojeg bileži Bukharija propao je rob dirhema. Propao je rob dinara. Propao je rob kadife i crno porubljenih ogrtača. Propao je rob žene. Propao je, propao i preukrenuo. I kada se ubode trne izvadio. Dakle, ovo je dova od poslanika sallallahu alaihi wasallame da ovaj propadni, da se preokrene i onda kada se ubode da ne izvadi trn iz svoje, iz svoje noge. Dova poslanika sallallahu alaihi wasallame protiv, protiv ovakvog čovjeka. Pitam te u ime Allaha, a budi iskren o Allahov robe. Čiji si ti rob? rob samo Allahu dželle ve ala ili i rob prilika i uvjeta, to je shodno okolnostima u kojima se nalaziš. Jesi li rob okoline i društva ili rob adeta i tradicije, Jer imate i oni koji su robovi okoline i društva, draga braćo. Pa ne mogu da promijene svoje stanje. Ne mogu Allahu subhanahu wa ta'ala da padnu na seđdu zato što vode računa o tome šta će reći njihova okolina, šta će reći njihovo društvo i tako dalje i tako dalje. Imate oni koji su robovi adeta i tradicije i ne mogu promijeniti bidate i novotarije koje rade pozivajući se na tradiciju njihovih predaka, njihovih pradjedova i tako dalje i tako dalje. Ili si možda rob posla, zanimanja i mjesečne plate rob gazdi ili pak rob ženi, djeci i njihovim potrebama i željama, čiji si ti rob? Veliki broj ljudi danas, draga braća, obožava razno razne stvari. Među njima ima oni koji obožavaju svoj stomak, oni koji obožavaju svoje strasti, oni koji obožavaju svoju kuću i postelju, oni koji obožavaju svoj kapital i metak, oni, oni i tako dalje, a ti budi rob samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj ko promotri dugu historiju islamske akide, uvidjet će veličinu inata i poricanja sa kojim su se sukobljavali Allahovi poslanici i vjerovjesnici u počinjavanju srca ljudi jedinom Bogu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuhov narod je poricao i u lažu tjerivao poslanike. Semud i Ad su smak svijeta poricali. Benu Israil je u lažu tjerivao Musa alaihissalam i poricao ono s čim je, s čim je on došao. Mušici su se, su se također inatili poslaniku sallallahu alaihi wasallam i tako dalje, ali pored toga poslanici i vjerovjesnici su saburali zbog toga što su znali važnost i veličinu onoga čemu su pozivali, a to je u stvari teuhid, jednoća Allaha subhanahu wa ta'ala. Teuhid je sistem vasione. Samo sa teuhidom se može putovati ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Teuhidom kasda, žele i cilja i teuhidom ma'buda, teuhidom jednoćom onoga koji se obožava Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala. Zato, dragi brate, ako želiš da lijepo putuješ ka Allahu subhanahu wa ta'ala, onda se drži teuhida. Jer kaže, žele wa ala, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين رتي نماز موي i obredi موي i život moj, i smrt moja, doista posvećeni su Allahu, gospodaru svjetova, koji nema saučesnika, to mi je naređeno i ja sam prvi, i ja sam prvi musliman. moraš znati da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zaprijetio svojim poslanicima i vjerovjesnicima poništenjem dijela, makoliko ona bila velika, ukoliko izostave teuhid. Ako nestane teuhida, pa tako kaže Jalla wa ala, nakon što je spomenuo veliki broj poslanika i vjerovjesnika, kaže u suri Al-An'am, nakon spomena ovih poslanika, ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون a da su oni širk Allahu učinili, propalo bi ono što su oni radili. Subhanallah. Allahovi vjerovjesnici, Allahovi poslanici, ali pored toga ako učine širk Allahu subhanahu wa ta'ala, propada im ono što su oni radili. Propada im njihovo poslanstvo, ali Allah subhanahu wa ta'ala je svoje poslanike i vjerovjesnike sačuvao od toga. I kaže uzvišeni žele wa ala, obraćajući se svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ خَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Dakle, kaže Jelle wa ala, a tebi i onima prije tebe je objavljeno. Ako budeš Allahu širk učinio, tvoje će, tvoja će djela sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti, nego Allaha obožavaj i budi, i budi zahvalan. Dakle, čak i poslanik sallallahu, sallallahu alaihi wasallam, ako bi on učinio širk, propalo bi njegovo dijelo, pored toga što je on najodabrani Allahovo subhanahu wa ta'ala stvorenje, ali rekao smo Allah je toga, od, je toga sačuvao svoje poslanike i vjerovjesnike, salavatullahi wa salamuhum alaihi. Na važnost tevhida, draga braćo, ukazuje i činjenica da je širk u ovome ummetu skriveniji od puzanja, tajniji od puzanja mrava. Zato je tvoj poslanik, salallahu alaihi vseleme, zato te je poučio da svakog dana ponavljaš po nekoliko, po nekoliko puta. Allahume inni a'udhu bike en ušrike bike še'en a'lemu u estagfiruke lima la a'lemu. Dakle, kaže poslanik, salallahu alaihi vseleme, gospodaru moj, Ja se tebi utječem da ti svjesno uradim širk i tražim od tebe oprosta za ono što iz neznanja uradim. I tražim od tebe oprosta za ono što iz neznanja uradim. Hadis bileži Buharija u Edebul Mufredu, a šeha Albani, rahimeullahu ta'ala, ga ocjenjuje verodostojnim. Zatim na važnost Teuhida ukazuje i to da su se poslanici bojali za svoj Teuhid. Kaže Jalla wa'ala govoreći o Ibrahimu alaihissalam, da je govorio i dovio وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ i sačuvaj i mene i sinove moje od toga da obožavamo kip, kipove. Subhanallah, Ibrahim, Halilullah, Allahu prijatelj, boji se za svoj teuhid i moli Allah subhanahu wa ta'ala da ga učvrsti u njemu i traži od svojih sinova da ne skretaju sa da ne skretaju sa tauhida. Zatim na važnost Teuhida ukazuje također i činjenica da rob može biti obmanut po tom pitanju. Kako? Kaže Ibn Qajim rahimahullahu ta'ala u svojoj kizi El Fevaid. Teuhid je najčistija i najkristalnija stvar. Najsitnija stvar ga prlja, kala i ostavlja na njemu traga. I on je poput naj, najbijele haline i čistog stakla, najčistijeg stakla na kojima ostaje i najmanji i najmanji trag. U ovim riječima, draga braća Ibnu Kajima, rahime Allahu ta'ala, koje su hak i istina i podržavaju šarijatski dokazi, je odgovor onima. Ovim riječima je odgovor onima, draga braćo, koji čine razno razne grijehe, opravdavajući se i navodeći opravdanje da su oni ostvarili asludin, da su ostvarili osnovu vjere. Pa i tako vidiš kako prljaju sebe i svojim, svoje duše raznoraznim grijesima, a onda kada budu opomenuti, kada im se na to ukaže, onda se oni opravdavaju i govore kako je bitno da su oni ostvarili asludin, osnovu vjere, a drugi ljudi su mimo njih u kufru, širku, zabludi i tako dalje i tako dalje. Dakle, teuhid, draga braćo, je čista stvar i najmanji trag, najmanji grije ostavlja dakle na njemu, na njemu traga. Zato trenutak, kaže dalje Ibn Qaim, zato trenutak, riječ i skrivena strast utiču na teuhid. I ukoliko njegov vlasnik ne požuri i odstrani pomenute stvari, ustali će se kod njega i postati narav koju je nakon toga teško iskorijeniti. Dakle, ako ne povede računa o tim grijesima koje čini, onda mu to postane narav, onda mu to postane običaj. I možda na početku osjeća grižu savjesti kada čini određeni grije, ali nakon toga to postaje, ako se ne pokaje, ako se ne vrati Allah subhanahu wa ta'ala, to postaje njegova narav, draga braćo, i on taj grije nakon toga čini, a da ne osjeća više grižu savjesti, da ne osjeća korenje damira, ličnosti i tako dalje i tako dalje. Ti tragovi i narav koji se nastale. Među njima ima oni koji se brzo stiču i brzo ostranjuju. Ima oni koji se brzo stiču, a sporo odstranjuju. Ima i oni koji se sporo stiču, a brzo odstranjuju, a ima i oni koji se sporo stiču i sporo odstranjuju. Dakle, shodno, shodno ovim stvarima, shodno ovim, dakle, shodno ovim grijesima. Međutim, među ljudima ima oni čiji je teuhid veliki, tako da su u njemu istope ti tragovi, i nestanu poput velike vode koja naiđe na prljavštinu pa se čovjek koji nije na stepenu teuhida ovog čovjeka obmane te svoj slab teuhid pomiješa sa stvarima kojima je prvi čovjek velikog teuhida pomiješao svoj teuhid te to ostavi na njega trag koji nije ostao kod prvog čovjeka vlasnika velikog teuhida ovdje nam draga braća Ibn Khayyim rahimahullahu ta'ala Tabibul kulub, liječnik srca, doktor srca, ukazuje na jednu jako bitnu stvar. A to je da se možda određeni čovjek obmane pa vidi drugog čovjeka, vlasnika velikog teuhida, kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, o, o, o, kada kažemo veliki teuhid, kod Allaha dželjavala. A u našim očima mi to, dakle, mi to ne znamo, osim na osnovu onoga što čovjek ispoljava. Pa rekao, vidi ovaj čovjek, vlasnika većeg teuhida, kako radi određene grijehe i onda i on sam čini te grijehe. Dakle, obmane se i vidi njega i kada on radi i on sam radi, radi taj grijeh. Ali razlike između njega i ovog prvog jeste što ovaj prvi ima veliki teuhid. Ima dakle teuhid poput rijeke koja teče ogromne vode, količina vode koja teče i onda kad najde bilo koja prljavština onda ta voda je nosi i čisti i tako dalje i tako dalje a ovaj drugi kod sebe nema rijeke on u stvari posjeduje neki potočić neki dakle neku baru neku mutnu baru i onda u stvari to se samo taloži taloži a nema dakle te jake rijeke nema te vode koja će ponijeti tu prljavštinu i očistiti ga kaže da dali ibn Qajim rahimallahu ta'ala s druge strane čisto mjesto i prostor oslikava svome vlasniku ono što ga eventualno uprlja za razliku od drugog mjesta koje nije čisto poput prvog. Ovdje nam Ibn Kajim, draga braćo, ukazuje još na jednu stvar, a to je da vlasnik velikog teuhida, draga braćo, vlasnik čiste duše, vrlo lako, vrlo lako upazi stvari koje se zalijepe za njegovu dušu, stvari koje se zalijepe za njegovo srce, uvidi kod sebe mahanu, za razliku od čovjeka koji nema čistu dušu. Nema dakle svjetlosti u svojoj duši i zatim nakon toga grijesi i stvari koji se zalijepe za njega, za njegovo srce i dušu, on ih ne primećuje jer nema svjetla koje bi osvjetlilo njemu i na osnovu kojeg bi uvidio svoje grijehe i svoje manjkavosti. Za razliku od prvog čovjeka koji ima čistu dušu i onda i najmanji grije i najmanju manjkavost, dakle njegov svjetlost nur imana i tauhida osvjetljava mu njegovu srce i njegovu dušu i on vrlo lahko vidi prljavštinu i vredi, vidi manjkavosti vidi manjkavosti kod sebe kaže dalje također ako je snaga imana i tauhida puno jaka onda očisti prljave stvari i počini za razliku od slabe snage ako je dakle snaga imana i tauhida jaka, velika, onda ta snaga očisti prljave stvari i počini za razliku dakle od slabe snage koja se dakle povinuje grijesima i u stvari grijesi savladavaju takvu snagu jer je ona jer je ona slaba. Završen ovaj i te kako jako bitan i dragocjen govor Ibn Qayyima rahimehullahu taala iz njegove knjige Fawaid 339. stranica. Dakle, pogledaj Allah ti se smilovao u tvoj teuhid. Da li ješ uvijek čist i bistar ili se pak uprljao miješanjem sa ljudima i obhođenjem sa njima, odsutnošću znanja od srca, zaboravom fikra, pretjeranim govorom i prezrelom raspravom, želom za uzdizanjem, vezivanjem srca za hvalu ljudi, kao i pretrpanim strastima u duši i tako dalje i tako dalje. A ove stvari, tako mi Allaha, ukoliko se nađu u tvom srcu, srušit će nebesa tvog teohida na zemlju. Tako da tvoje srce neće moći ustati nakon toga. Zato, dragi brate, budi rob jedinom, urahati ćeš se. Kaže žele wa ala, darab Allahu mathala rajula, fihi šuraka, mutešakisun, wa rajulen salaman li rajul. Hel jeste ujani mathala? Alhamdulillah, bel aktharuhum la ja'lamun. Kaže uzvišeni, Allah navodi kao primjer čovjeka koji je u vlasti ortaka oko koga se oni otimaju i čovjeka koji je u vlasti samo jednog čovjeka. Da li je položaj njih dvojice isti? Alhamdulillah, hvale neka je Allah, nije, ali većina njih ne zna. Kaže vlasnik knjige Fi zilali l-Qur'an u okrilu Kur'ana, Sejid al-Qutb, rahime Allahu ta'ala. Uzvišeni Allah navodi primjer roba mu vahida i muštika, sa primjerom roba kojeg, kojeg posjeduje nekoliko ortaka oko kojeg se oni spore svako od njih ga usmjerava, svako ga obavezuje, a on je među njima zbunjen, ne može ustrajati na jednom pravcu, niti može zadovoljiti njihove kontradiktorne prohtjeve koji ruše njegovo usmjerenje i cijepaju njegovu snagu. I primjer roba kojeg posjeduje jedan vlasnik, tako da rob zna ono što on traži i čime ga obavezuje, takav je smiren i ustraja na jednom jasnom putu. Hel jeste u jani metela? Da li je položaj njih dvojice isti? Ne, nije isti. Jer onaj koji se pokorava jednom vlasniku, uživa u rahatluku, u strajnosti, spoznaji, jakinu, u ujedinjenoj snazi, jedinstvenom usmjerenju i jasnom putu. Dok se onaj koji ima nekoliko ortaka, oko kojeg se oni spore, muči i zabrinut je. Nikada ne ustrajava na jednom stanju, niti zadovoljava ni jednog od njih, od svojih ortaka, a kamoli sve njih. Ovaj primjer oslikava suštinu teuhida i suštinu širka u svim situacijama. Srce koje vjeruje u suštinu teuhida je srce koje upućeno prelazi put na ovom dunjaluku. To zbog toga što je njegov pogled vezan samo za jednu zvijezdu, tako da ne skreće s pravog puta. Ono također poznaje samo jedan izvor života, snage i obskrbe, jedan izvor koristi i štete, jedan izvor darovanja i uskraćivanja, te tako učvršćava korake na putu ka tom izvoru. Od njega jedino i crpi snagu i svoje ruke veže jednim užetom kojeg vuče. Smiren je i usmjeren ka jednom cilju sa kojeg ne spušta svoj pogled i služi jednog vlasnika za kojeg zna ono što on voli pa to čini i ono što ga srdi pa to on izbjegava. Na taj način objedinjuje i sakuplja svoju snagu i daje maksimum plodova svoga truda čvrstih nogu na zemlji usmjeren ka jednom Bogu na nebesima. Zatim uzvišeni ovaj živi primjer završava hvalom gospodara koji je svojim robovima odabrao rahatluk, sigurnost, smirenost, ustrajnost i stabilnost, a oni pored toga skreću i većina njih i ne zna završen govor Sejda el Kutba Rahimeullahu ta'ala. Jesi li ti od njih, dragi brate? Jesi li ti predan jedinom? ili ortacima koji se međusobno spore oko tebe? Da, većina je ljudi danas skrenula sa tauhida. Stoga vidiš njihova srca kako su vezana za imetak, za ženu, za dijete i ljude. Zato žive poništeni, zabrinuti, izgubljeni, raspršteni misli. Srce se ne može vezati za jedinog Allaha osim ako u njemu bude samo jedna briga, a to je traženje Allahovog željevala zadovoljstva i traženje pomoći od njega uzvišenog subhanahu wa ta'ala. Da tvoja briga, ambicija i misa okruži oko razmišljanja kako steći Allahovo zadovoljstvo. Tada ćeš biti samo rob Allahu subhanahu wa ta'ala. Bićeš istinski jedan, jedinom i tada krećeš na putu ka uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I sada dakle slijedi ovaj zadnji komentar ove osnove, a to je na jedinom putu. Budi jedan, jedinom, na jedinom, na jedinom putu. Ako si jedan, jedinom, onda da bi stigao do svoga cilja moraš imati jedan put ka Allahu subhanahu wa ta'ala. To su dva tauhida koje smo spomenuli. Tauhidul qasd wa tauhidul ma'bud. Tauhid žele cilja i tauhid ma'buda, obožavanog. To je jedan put. Nema ih više niti se on mijenja. Kao što kaže nas, naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي I doista Ovo je pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje, da vas krenu s njegova puta. Pogledaj kako uzvišeni Đeljavo Ala kada govori o njegovom putu, govori u jednini. Kaže sirati, sirat je ovdje dakle imenica u jednini, jedan put. Jer je on dakle samo jedan. A kada govori o drugim putevima, onda govori u množini. Kada govori o drugim putevima, o putevima zablude, onda kaže esubul, ne kaže sebil ili sirat. Ne kaže, ne kaže sebil, ne kaže jedan put, već kaže nekoliko puteva, puno puteva. Zbog čega? Zato jer su putevi koji su oprečni njegovom putu, Allahom subhanahu wa ta'ala putu, mnogobrojni i raznorazni. Budi na jedinom putu, stići ćeš na putu ka Allahu subhanahu wa ta'ala, čija je osnova Kur'an i sunnet. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam Innehu men ja'iš ba'di fesejera ihtilafen kathira. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حديث بلج أحمد أبو داود الترمذي koji kaže da je hadith Hasanun Sahih, a šeha Albani ga također ocjenjuje vjerodostojnim. Dakle, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, ko od vas bude poživio nakon mene, vidjet će velika odstupanja. Zato se držite moga sunneta i sunneta pravednih halifa. Uhvatite se za njega svojim kutnjacima i čuvajte se novina u vjeri. Jer je svaka novina u vjeri novotarija. Svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda će u, u vatru. I kaže sallallahu alaihi wasallam, تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي ostavio sam vam ono koje ukoliko se budete pridržavali nećete nikada nakon mene zalutati kitab Allah Allahovu knjigu i moj i moj sunnet hadis bileži Ahmed i Tirmizi za koje kaže da je Hasan a šeheh Albani ovaj hadis ocijenio vjerodostojni u svoje knjizi Silsiletu As-Silsiletu As-Sahiha. Dakle, slijedi jedan put i onda kada njime kreneš, nemoj ga mijenjati. Kako ne bi bio protjeran sa njega. Nemoj se prevrtati, niti slijediti prohtjeve pa da te udale od Allahova subhanahu wa ta'ala puta i odvedu u zabludu. A molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva fitni iskušenja koja vode u zabludu. Kada je Hudejfi ibn Ljemanu radijallahu anhu došla smrt, sjeo je Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu kod njegove glave i rekao Evo sini, oporuči mi, posavjetuj me. Pa mu kaže Hudejfe radijallahu anhu Alam je tijeke li jeqin? Zar ti nije došao jeqin? Zar ti nije došlo čvrsto objeđenje? Pa kaže Abdullah ibn Mas'ud, bela wa izzetu, wa izzetu rabbi, jeste tako mi ponosa moga gospodara. Pa mu kaže Huzayfa radijallahu anhu, ijake wa telavun, fa inna din Allahi wahid, onda se pripazi prevrtljivosti, pripazi se okretanja, pripazi se mijenjanja boja, jer je Allahova dželle vala vjera, Allahova dželle vala vjera jedna. A od prevrtljivosti jeste, draga braćo, i ohalalivanje harama. Ulema kaže, fitna je da ohalališ ono što si smatrao zabranjenim. Tako ovdje kada šeji kaže, draga braćo, ohalalivanje harama, ne misli se bukvalno da čovjek ohalali ono što je haram po koncenzusu Allahove subhanahu tada vjeri. Ne, da čovjek, dakle, smatra neku stvar haramom, smatra je zabranjenom, a zatim nakon toga mijenja zbog svojih prohtjeva, ne zbog dokaza, zatim nakon toga mijenja, dakle, svoje stavove spram te stvari koje je smatrao zabranjenom. Zato kaže šejh Hafidhullah Ta'ala mladić, vidiš mladića kako ide na putu ka Allahu subhanahu wa ta'ala nekoliko godina, vjerujući da ne treba držiti televizor kod svoje kuće, zbog ogromne štete i harama koji se emituju na domaćim i stranim kanalima. Zatim se kaže iznenadiš kada vidiš kako se promijenio, da, televizor je ušao u kuću velikog broja multezimuna, oni koji se drže Allahove tvrde da se drže Allahu dželle vala vjere i sunneta poslanika sallallahu alejhi alaihi wasallam. Unijeli su ga kaže jer su iskušani. Preokrenuo se mladić pa je odjednom od jednog puta nastalo više puteva. Nakon što je vjerovao da je obavljanje namaza u džematu, u mežđidu, fardi ajn, stroga obaveza, počeo je govoriti ima i drugih mezeva, tako da mogu klanjati i kod svoje kuće prevrtljivost i slabost nakon što je vjerovao da mu je obaveza tražiti znanje i nakon što je vjerovao da mu je dava pozivu Allahumu dželevala vjeru emanet na njegovom vratu ostavio je sve to i zauzeo se dunjalukom pa su mu se putevi razgranali o ti koji si iskušan umrijećeš i biti obračunan za svoje stare stavove zašto si ih promijenio zašto si se prokrenuo zašto si se promijenio i okrenuo Bio je zadovoljan sa malim, a sada želi život bogataša i oni koji žive u izobilu, raskošima, kulama i tako dalje. Zašto, o Allahov robe? Zašto si promijenio svoj put? To je samo jedan put i samo jedan menheđ pravac, je ispravan pravac. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ Pa šta je nakon istine do zabluda? Dragi brate, istina je jedna Stoga ustraj u svome menheđu. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala Kul innama ana basharum mithlukum juha ilaje annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastagfiru wa vajlu lil mušrikin. Reci, ja sam samo čovjek kao i vi. Meni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog, zato se njemu iskreno upravite, ka njemu ustrajte i od njega oprosta tražite, a teško se mušicima budi na jednom putu i znaj da je Kur'an i sunnet shodno svet shvatanju selefu saliha ispravan menheđ.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 Dakle, Allah je zadovoljan muhađirima i ensarijama i onima koji slijede njihov put. I kaže isto tako, fe in amenu bi mislima amencum bihi faqad ihtedav. Pa ako onu, oni budu vjerovali onako kako ste vi povjerovali, onda su upućeni. Dakle, uputa i vjerovanje jeste vjerovanje selefu saliha rahimahumullahu ta'ala Ebu Ali, Hasan ibn Ali ibn Đužđani je upitan koji put vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala pa je odgovorio puteva je puno ali je najjasniji i najdali od šubhi slijedjenje sunneta riječima dijelom, nijetom, ubjeđenjem i odlučnošću. Jer kaže uzvišeni, wa in tuti'uhu tehtedu, Ako mu budete poslušni, to jest poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, bićete upućeni. Zatim je upitan: "A koji je put ka sunnetu?" Pa je rekao: "Klonjenje novotarija i slijedeње onoga oko čega se složila prva generacija uleme, izbjegavanje mežlisa ehlul kelama, apologetike i apologetičara i pridržavanje puta slijedeња." To je naređeno poslaniku sallallahu alaihi wasallam riječima uzvišenog Thumma auhajna ilajke ani tebi' millete Ibrahima Hanifa wa ma kane minel mušrikin Poslije smo tebi objavili slijedi, dakle i poslaniku je naređeno slijedjenje, slijedi vjeru Ibrahimu, vjeru pravu, on nije bio od mušrika. Ebul Hasan el-Varra kaže, rob neće stići do Allaha subhanahu wa ta'ala, osim uz Allahovu pomoć i poklapanjem sa njegovim miljenikom, poslanikom sallallahu alaihi vseleme u propisima. Onaj ko ne ide putem slijedjenja, takav će zalutati, a misliće da je na pravom putu, a kak, koliko li je samo draga braćo takvih danas. Govoreći o putu novotarija, kaže Hasan al-Basri rahimeullahu ta'ala, vlasnik novotarije neće povećati i ištiha, trud u namazu i postu, a da se time neće još više udaliti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Od Ebu Edris el Haulanija rahimallahu ta'ala se prenosi da je rekao Draže mi je da u mešđidu vidim vatru koju ne mogu ugasiti. Draže mi je to negoli da vidim novotariju koju ne mogu promijeniti. Zato, dragi brate, drži se onoga na čemu je bio Selefu Salih. I udali se od novotarija i novotara. Budi na jednom putu, putu sunneta i nemoj se okretati. Bindar ibn Husein, rahimeullahu ta'ala, kaže... Druženje sa novotarima rezultira okretanjem od istine. Subhanallah, istinu je rekao ovaj učenjak. Istinu je rekao ovaj selef, rahimeullahu ta'ala. Zaista, draga braćo, vidimo one koji se druže sa novotarima. Kako to rezultira njihovim okretanjem od istine. Kako ne žele prihvatiti istinu, pored njene jasnoće. Pored toga što je jasna poput sunca u pobijela dana. I kaže Hamdun el-Kassar, ko pogleda siru selefu saliha, vidjet svoju nemarnost, i izostajanje iza deređa riđala, ljudina. Dakle, onaj ko pogleda siru selefu saliha i vidi njihova djela, a zatim pogleda svoje stanje, vidjet će dakle svoju nemarnost i vidjet će koliko u stvari mi kasnimo za deređama ovih riđala, ovih ljudina. Kaže šatim, imam šatimi u samu, ovo je Allah najbolje zna i šaret da se treba ustrajati u slijedjenju selefa jer su oni ehli sunne. Dakle, draga braćo, put ka Allahu je jedan. On se ne mijenja. Tako da ne unosimo novo, niti mijenjamo svoj menheđ, svoje pra, svoj prava za nešto drugo. To je jasan menheđ. Ustrajnost na njemu je tajna stizanja do Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, draga braćo, ovdje vidimo odgovor. Zašto mnogi skreću sa ovoga puta? Ne ustrajavaju ovom putu. Dakle, tajna leži u ustrajnosti. Onaj ko ustraje na ovom menheđu, taj stiže do Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, ako ga ostaviš, Ako ga promijeniš ili se pak okrećeš, bit ćeš izgubljen. Kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kada bi se rob posvetio Allahu subhanahu wa ta'ala hiljadu godina, zatim se od njega okrenuo jedan trenutak, ono što bi izgubio u tom trenutku bi bilo veće od onoga što je stekao za hiljadu godina. Subhanallah. Kada bi se posvetio hiljadu godina Allahu dželevala, zatim se od njega okrenuo jedan trenutak, ono što bi izgubio draga braća u tom trenutku bilo bi veće, mnogo mnogo veće od onoga što je stekao za svih tih hiljadu godina u kojima je bio posvećen Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa dobio svome gospodaru da ga ne, ne prepusti samom sebi ni koliko za tarfetul ain, za treptaj oka. Zato, dragi brate, idi. Idi i ne okreći se. Kreni jednim putem. Kreni i budi jedan. Jedino na jedinom putu stići ćeš do svog cilja uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć i odobrenje. Allaha žele vala molim da nas učini od jednih, da nas učini od onih koji su jedni jedinom i koji idu jedinim putem. Molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe, da nam se smiluje i uvede u džennet. Molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da pomogne muđahide koji se bore na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu, da riječ uzvišnog bude gornja, a riječ nevjernika bude donja.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 مجد الأكارم رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم أضاء وجه العوالم نقول نقول الصوارم كي تسلم غذت المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم أنا مشكاة ليل من الضلالات قاتم وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم فحطموا رأس باغ وذللوا كل ظالم حربا على كل حرب سلما لكل مسالم سلما لكل مسالم الصوارم كي تستعد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم واليوم ذلت رؤوس وأذعنت كالسوائم تبا وتبا وحبا لذل أقام فينا المآتم فاستأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغم وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتائم ما عاد في العيش خير إن ألجمتنا البهائم إن ألجمتنا البهائم صوار كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم